บุ๊กทูยี่สิบเอ็ด двадцать один, двадцать один, การสนทนาสอง легкая беседа два, легкая беседа два. คุณมาจากไหนคะ вы откуда? Вы откуда? มาจากบาเซลค่ะ из Базеля, Из Базеля. บาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Базель находится в Швейцарии, Базель находится в Швейцарии. ดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิลเลอร์ได้ไหมคะ разрешите мне представить вам господина Мюллера, Разрешите мне представить вам господина Мюллера. เขาเป็นคนต่างชาติ он иностранец, Он иностранец. เขาพูดได้หลายภาษา он говорит на нескольких языках, Он говорит на нескольких языках. คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะ вы здесь впервые? Вы здесь впервые? ไม่ใช่ ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วค่ะ Нет, я уже был здесь в прошлом году. Нет, я уже была здесь в прошлом году. แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะ Но только одну неделю. Но только одну неделю. คุณชอบที่นี่ไหมคะ Как вам у нас нравится? Как вам у нас нравится? คนที่นี่ใจดี ดิฉันชอบมากค่ะ Очень хорошо. Люди очень приятные. Очень хорошо. Люди очень приятные. และดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะ И ландшафт мне тоже нравится. И ландшафт мне тоже нравится. คุณทำงานอะไรคะ Кто вы по профессии? Кто вы по профессии? ดิฉันเป็นนักแปล Я переводчик. Я переводчица. ดิฉันแปลหนังสือ Я перевожу книги. Я перевожу книги. คุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะ Вы здесь один? Вы здесь один? ไม่ใช่ สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะ Нет. Моя жена тоже здесь. Нет. Мой муж тоже здесь. และนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉัน А вот там двое моих детей. А вот там двое моих детей.